Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! ginagawa? Up! Binabalance mo? Parang gulo mo magwalis. Ganun ba talaga magwalis? Oo, kasi nga hindi nga ako sanay. Yung lola ko magaling eh. Gaan din, dun sa mga point Yung lola ko pag pagod na magwalis, gaganon yan. Huh, huh, huh! <laughs> Nilipad. Oo, oh, yun na. Pagka ah, ano, patay May lahi na. kayong ganun? Sana <laughs> siya lang, hindi mo na ano, hindi mo nakakuha. Hindi na. hindi na papasa yung mga ganun? Hindi, tinigil ko pagdating sa akin. Yun yan. Yun yun, trip Bala yun. Walis. Bahala kayo dyan. Ito nagwawalis ha. Ah. Okay, ang unang tanong, sabi ni Sayer, Otnikaj. Otnikaj Nomar. So, ang pangalan niya ay... Huwag mo na rin, huwag na rin. Yan na, yan na, abang buhay pangalan niya. Bala siya pinagkaiba ng tenga sa kanan at tenga sa kaliwa. Ang tenga sa kaliwa ang nagsasabi sa kanan kung anong sinabi ng bibig. Ah, ganun. May function pala siya. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang na ano yan. Pag napagod to, nung Oo. magsabi, magpapalit sila. Magpapalit sila, paano? Dawa. Mahal kita. Ano daw? Mahal kita. Talaga? ano, gano'n? Oo, no. Ito lang papasok sa utak. Tsaka, tsaka lang papasok sa utak mo, yung sinabi ng bibig mo, pag, eh, pag nakisama to dito. Pag hindi kita, mapamali-mali ka, di ba? Oo, oh, oh, hindi mo narinig. Ano? Mga ganun Mahal ka pa, kita. No? Ano sabi ng babae? Ano sabi mo? Wala. Oh. Minsan naman, pag MWF, kaliwa, nagbibigay, TTH, siya na magbibigay. May <laughs> meron din. Schedule, ano? Oh. May schedule din. Hindi mo alam yun? Oo, oh, hindi, hindi ko alam yun. Ano ba? Kasi matanga! MWF, ito lang nakakita sa atin, hindi mo alam? Papahinga to, pahinga to. Sa dalawang mata natin, Nakala mo nakakita ka, Oo. tulog to ngayon. Ito, ito, ito, gising. Ito, tulog. Gising, tulog tulog, gising. Baliktad. Ang hirap. Hindi ko maano, hindi ko ah, ma... Alam mo ba? Kaya nga. Eh. Ngayon nyo lang ang makakaano niya na. Ah. Tulog. Kabisado ah. Gising, gising, tulog. Tulog, gising, rineg, tablado. hindi ko na, hindi ko na nasundan. Ang hirap. Di ba? Ang hirap. Ganun Ng Sa bibig, walang problema. Kain, buga. Monday. Kain, kain, kain, buga, buga. Ikaw, mas maraming kain, kain, tsaka buga. <laughs> Isa lang ano po nung unang panahon ba yung mga tenga ko, Jobert, may mga higaw na yan? May mga meaning ba yung higaw Ayan. sa ano? Nung unang panahon, ang ibig sabihin, ang, ang hikaw na nilalagay lang dati, tato. Eh, walang gold, gold. No. Ilatatakan lang to ng ano, L, mm. R. Para <laughs> malaman kung ano yung... <laughs> <laughs> Para malaman kung ano yung... Pagbago pa <laughs> anak yung bata, hindi, di yung mga batang oh. bahay, lalagyan ng... Yan. Doon, maliit lang na paso. Mm. Parang sa typewriter ngayon. Mm. Yeah. Tapos dito, MWF, TTH. Ah, doon na inaano nila. Doon na Para pag nagtuturo yung teacher minsan, ano ba? Hindi mo ako na naiti. Ano? Ah, MWF pala to. Dito kasi titate. <laughs> Ganun. Ang gulo ng topic natin. <laughs> Hindi ko nasundan. Oh, di ba? Pang patalino kasi talaga to. Eh. Ano nyo yung show namin? Pang oh. mahina. Oh. Henyo lang mga nakikinig dito. Ano pa nagdidinig nyo ngayon? Oh. Anong araw ngayon? Di ba ito? Oo. Oh. <laughs> ang Kaya yan, kaya. Testingin nyo rin, ho. Oh. Gusto nyo yung ano, yung talaga, yung kaldero, no? Gusto nyo malaman Testingin kung, nyo gusto nyo kung paano yung malaman kung gumagana yung butas ng ilig nyo ng sabay. Oo. Punta kayo sa aquarium. Ganyan nyo. Kita nyo, isa lang bumubula. <laughs> okay, next question. Sabi ni Vixen Ramos, Paano ba maging artista? Gusto ko pong sumikat. Hindi ko alam. Hindi naman ako nag-audition eh. Ako, nag-audition ako. Yun lang. May mga audition. Noong unang panahon ba, may mga audition na rin? Noong unang panahon? Ang Haba daw ng pila ng pag artista Kasi isa lang ang studio nun. Noon. oh, isa lang daw ang studio ng Oo. ABS lang. Isa lang, isa lang. A lang pala. A. Wala pang B, Wala Wala pang B. SCBN. Oo, A pa lang. Ano, ano? Ah, AB. AB, ano yung AB? Wala. <laughs> ano ang ano ang ano ang pinag-audition nila noon? Commercial lang. Anong commercial? Paano pumila? commercial lang paano? Pagbasa mo, ikaw na, ikaw na. Pagdating mo dyan. Ang galing, ha? Balik ka na lang ulit bukas. <laughs> Magmula rito hanggang Ilocos. North ang pila dati. Oo. Para maging artista ka. Hindi nakakainip dahil ang dami nyo eh. Inip mo, nasa sigsag kayo. Puntang Baguio. Ilang lang kayo sa Baguio. Ilang Nagja- araw yun? Ilang May jacket araw. kayo. Tapos minsan nag- nagluluto ng barbecue sa daan. Uy, lakad na. Pawak na lang to ha. Balikan ko mamaya, lutuin mo. Mababalikan nila yun, mababalikan. O, oh, papaalam. Tol, muna ako ron yung pagkain ko eh. Tuna. Doon, kuya, na kay kuya. Artista na yon. Artista na yun. Yun. Sino ang pinakaunang artista Ha? na na-hire na sa ABS-CBN? Si Agua. Si Agua, <laughs> si Agua. Anong anong unang karakter ni Agua? Ano siya eh? Soap. Nag-soap din. <laughs> Sakit din sa mata. Wow. <laughs> soap Ang opera. hirap paging artista pala dati. Hirap. May mga action star na rin dati meron, hindi yung pumipila. Yun ang Oo. madali, baging yun. <laughs> Baging ba? Dapat makatawid ka lang. Ano yung nasa ilalim ng bag? Dagat. Dagat naman sa radyo naman yun, mga announcer. Ano mo yung announcer ng radyo noon? Oo. Wala naman sinasabi sa radyo, oras lang. Oh? Oras lang, walang ano dati. 5 a.m. 5-1. <laughs> yun lang trabaho niya, yun lang trabaho niya, tagabigay lang ng oras. Pinuputol po ang pagbibigay ng oras dahil titila ka manok. 5-5. <laughs> okay na! Punta tayo sa ating katanungang... Puso. Sabi ni Franz. Uy, si Franz. Hanap pa. Franz. May direct Franz ng... Pumaren. Pumaren. Oh, safe. Safe. Direct Franz. Sabi ni Franz, paano mo malalaman kung handa na ulit magmahal ang puso mo. Magpaligaw ka kasi. Magpaligaw ka na kasi. Direct. Magpaligaw kasi direct. Direct. Hindi, totoo yung friends niya, baka yung, yung director namin yan. Totoo na? Oo, Magpaligaw ka, malalaman mo kasi pag di ka nagpapaligaw, hindi mo malalaman kung totoo o hindi, pag pabiro-biro lang. Paano kung, uh, ito sabihin natin na maganda naman siya, pero kung, paano kung hindi siya ligawin? Eh? Natatakot sa kanya, eh, ganyan. Kasi mukha siyang mataray. Oo. Huwag ka magtaray. Dapat ano yung smile, dapat smile-smile lang, nakangiti lang yan. Lahat ng bumati sa'yo kahit mukhang hindi normal. Kamali mo, di ba? Yun na yung ano mo, pinaka-soulmate mo. Kahit walang bumabati sa'yo, gumanong kamali, may soul dyan. Soulmate mate mo. Mate mo. Tara tayo sa ating Britney Spears. Kabati naman po sa Adera and Enderas family at Cardenas family. Wala silang hilig sa S, ha? And Deras from Deras, Canderas family from Bulacan. Idol ka po namin. Sabi Carlos ni... Canderas by Antonio Banderas. Lagi po kaming nanonood ni Habi ko. Pati baby namin, nakikitawa din sa <laughs> loob Hello, ng tummy ko. Oh, kita mo. Oh, di ba? Oh, oh iba yun, nakakaiba. Walang show na ganyan, bro. Kaya pina-ultrasound to, gumagal. <laughs> Ayan, sabi niya, kabig sa tami ko, papati from Baguio! Banjelin Rivera Sanchez. Paglit po sa Palar family, lalo na sina Jane at Marky na palagin lang nanonood sa cinema. Ryan Paler. Paler na Paler. Ah. Paler. At syempre, Kuya Jobert, paano sila makapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Cinema, tapos makita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment lang ang mga tanong nila at sasagutin namin tulad ng ginagawa namin at syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan ninyo lahat ng tanong nyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber. Diba? Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.